Ezaburi ya kikumi na ina Ruwanga omugizi woburora Singiza omukama iwe moyo gwange Mukama ruwanga wange oba mukuru muno oyambaire ekitinwa nobukama ekitangara okyambaire nkomwendo eiguru walitanturura nkeyema Enyomyo jekikale kyawe wazisimba omumaizi ebitwini yogali yawe oraba omumuyaga emiyaga nizo ntumwa zaawo omuliro n'endimi zaago bakozi baawe ensi okagemereza akitebe kyayo etalija ekatengeta eirairyono bagishweka enyanja nk'omwendo amaizi gabunda amabanga oruba gakabukire gasingwa gakaulira eiraka lyasharuka nkenkuba gairukira kimu amabanga gaimuka empanga zatoka zigire mbali waziragire bagatera urubibi gatarushaga gatayija kakabundansi rundi koanga enchuro zifumuka omumpanga emigera etaba Aho buli nyamaishwa yo mwirungu ebona ekyo kunywa nendogobeishwa zirihuka arubaju rwemigera egyo ebinyonyi bibona obwaliko biema omumatagi biyoya oyema omukikali kyawe omuyiguru osheshera amabanga amaizi nensi eiguta ebiraba byemirimo yawe omereza ente obunyasi nebimera ebyo muntu alima abone kweza ebyakulya omundimiro ne divai iyo kushanduka abantu emitima amajuta gokwengereza obuso neki akulya kyoku kyokuba amani emitiyo mkama emierezi ya Lebanoni eyo yabyaire enyoire amaizi yaiguta nimo ebinyonyi byombekire bishunkuli kandi enyange zayalika omu misonobali amabanga agarayigarayi buturo bwensa empako bwoshireko bwendirira okatawo kwezi kumanyisa ebirumo ezoba nilimanya oko liratobera oleta omwirima kibakiro niro enyamaishwa zona ziruga omukibira nizishoita ebyana byentale bisinda kubona obwite birebire ruwanga kubia ekyo biralya ezoba kalishabuka zishubayo zibyama omubinyanga byazo abantu baturuka bagya mirimo yabo basibani bachwazikana eizoba kutobera waitu mukama ebyokora bingi bitai byona okabikoza obumanyi ebitondwa byawe bijwire ensi kuri nyanyanja mpango marandai ebamu ebintu ebitaina rubara ebina oburora ebike nebihango nimo emeri isabalira nimo leviatani ekinyamugenge kyenyanja kitura ekyo batonzire kuta nikizanira omu byona amaisho bigangire iwe kobia ekyakulya oro byakietaga ebyo obia nibyo bishombokya kobumbuturura engaro biguta ebirungo koyeshereka byanwa emyoyo kobi yamwo moyo bifa bigaruka omuyitakambali byarugire kotweka moyo wawe bitondwa omara ensi ogindura mpya ekitino kyo mukama kimerere eira iliona omukama akemererwe ebyo yakozire wenene anagira ensi amaisho ekajugumba akateeka omukono amabanga gakachunka omuika ndiyo yera omukama oburora bwange bwona mpoyererwanga wange ni musingiza olwo ndikurora okwebuga kwange kumushemerere arokuba omukama niwe nchuro yebyera byange abafakale bawe omunsi nababi batalizo karundi singiza omukama iwe moyo gwange musingize omukama haleluya